Bei dem Stern, wenn er singt, nicht in die Irre geht euer Gefährte, und auch nicht einem Irrtum ist er erlegen, und er redet nicht aus eigener Neigung. Es ist nur eine Offenbarung, die eingegeben wird. Belehrt hat ihn der Besitzer starker Kräfte der geistige Macht besitzt.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 Wollt ihr denn mit ihm streiten über das, was er sieht? Und er sah ihn ja ein anderes Mal herabkommen, beim Sidrbaum des Endziels, bei dem der Garten der Zuflucht ist, als den Sidrbaum überdeckte, was ihn überdeckte. Da wich der Blick nicht ab, noch überschritt er das Maß.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 Ist denn für euch das, was männlich ist, und für ihn das, was weiblich ist, bestimmt? Das wäre dann eine ungerechte Verteilung. Das sind nur Namen, die ihr genannt habt, ihr und eure Väter für die Allah aber keine Ermächtigung herabgesandt hat. Sie folgen nur Vermutungen und dem, wozu sie selbst neigen, wo doch bereits von ihrem Herrn die Rechtleitung zu ihnen gekommen ist. Oder soll etwa der Mensch haben, was immer er sich wünscht? So gehört Allah das Jenseits und das Diesseits. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى Und wie viele Engel gibt es in den Himmeln, deren Fürsprache nichts nützt, außer nachdem Allah es erlaubt hat, wem er will und wer sein Wohlgefallen findet. الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى Diejenigen, die an das Jenseits nicht glauben, benennen die Engel fürwahr mit Namen, wie weibliche Wesen benannt werden. Sie haben jedoch kein Wissen hierüber, sie folgen nur Vermutungen. Die Vermutungen nützen aber nichts gegenüber der Wahrheit. Lass nun ab von jemandem, der sich von unserer Ermahnung abkehrt und nur das diesseitige Leben will. Das ist ihr erreichter Wissensstand. Gewiss, dein Herr kennt sehr wohl, wer von seinem Weg abirrt, und er kennt sehr wohl die Rechtgeleiteten. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى Allah gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, auf dass er denjenigen, die Böses tun, das vergelte, was sie tun, und dass er denjenigen, die Gutes tun, mit dem Allerbesten vergelte. Diejenigen, die schwerwiegende Sünden und Abscheulichkeiten meiden, außer leichten Verfehlungen. Gewiss, dein Herr ist allumfassend in seiner Vergebung. Er weiß sehr wohl über euch Bescheid, als er euch aus der Erde hervorgebracht hat und als ihr Keimlinge in den Leibern eurer Mütter gewesen seid. So erklärt nicht euch selbst für lauter. Er weiß sehr wohl, wer gottesfürchtig ist. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى was meinst du wohl zu demjenigen, der sich abkehrt und nur wenig gibt und dann ganz aussetzt? Besitzt er etwa Wissen über das Verborgene, das er sehen könnte? Oder wurde ihm nicht kundgetan, was auf den Blättern Moses steht? Und Abrahams, der seine Pflichten erfüllte. ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى Nämlich dass keine lasttragende Seele die Last einer anderen auf sich nehmen wird und dass es für den Menschen nichts anderes geben wird als das, worum er sich selbst bemüht, dass sein Bemühen gesehen werden wird, dass ihm hierauf nach vollem Maß vergolten wird und dass zu deinem Herrn das Endziel sein wird und dass er es ist, der lachen und weinen lässt und dass er es ist, der sterben lässt und wieder lebendig macht dass er beide Teile des Paares, das männliche und das weibliche, erschafft. Aus einem Samentropfen, wenn er ausgespritzt wird. Und dass ihm die letzte Schöpfung obliegt. Und dass er es ist, der reich macht und der genügsam macht. Und dass er es ist, der der Herr des Hundssterns ist. أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا Dass er die früheren Art vernichtete und auch die Thamud, so ließ er nichts übrig. Und zuvor das Volk Noahs. Gewiss, Sie waren ja noch ungerechter und übermäßiger in ihrem Frevel. Und die umgestürzte Stadt ließ er stürzen. Und so überdeckte sie, was sie dann überdeckte. Welche der Wohltaten deines Herrn willst du nun bestreiten? Das ist ein Wahner wie die früheren Wahner. Es steht bevor die immer näher kommende Stunde des Gerichts. Niemand außer Allah kann sie beheben. Wundert ihr euch denn über diese Aussage? Und lacht ihr und weint ihr nicht? Und seid ihr noch belustigt? Werft euch doch vor Allah nieder und dient ihm.